Հանրապետության շրջաններում կտրոնների բաժանման գործընթացը մեկնարկել է այսօրվանից։ Մարտակերտի քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանի խոսքով քաղաքում սպասարկման կետերը գործում են առավոտյան ժամը 8-ից։ Առավոտ ժամը 8-ից կտրոնների բացման գործը ենա սկսած։ Ում քտերը վերնան գրանցում կոմպյուտերով մարտից իրենց կտրոնները ստանում ու գնան խանութից իրենց հասանելի լեզուներ։ Մարտակերտի համայնքներում կտրոնները դեռ բաժանում են համայնքապետերին, վերջիններս էլ կտրամադրեն բնակիչներին։ Համայնքների ղեկավարներին հերթով բաժանում ենք։ Եթե մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը նրանք կտրոնները ստանան, կսկսեն բաժանել բնակիչներին, եթե չհասցնեն, վաղվանից են տրամադրելու։ Արցախ լրատվականին ասել է Մարտակերտի վարչակազմի ղեկավար Արսեն Ավանեսյանը։ Մարտունու շրջանում ու համայնքներում կտրոնների բաժանման գործընթացը նույնպես մեկնարկել է։ Մարտունի քաղաքում Երևանից համայնքներ Շրջանում այսօրվանից վարչակազմի ղեկավար Էդիկ Ավանեսյանն է մանրամասնում։ Շրջանում համայնքների կտրոնների բաժանման գործընթացը սկսված է մեր ներկայացուցիչ կողմից բաժանում համայնքի ղեկավարների, իսկ Մարտունի քաղաքում գրանցման եւ կտրոնների տրամադրման գործընթացը process-ը արդեն Երևանից սկսված ու շարունակվում է։ Ասկերան համայնքում ու քաղաքում կտրոնների բաշխումը սկսվել է Երևանից։ Կան համայնքներ, որտեղ գործընթացն ամբողջությամբ ավարտվել է, ասում է վարչակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանը, բայց կտրոնների բաժանման գործընթացում խնդիրներ են առաջացել։ Եվ մարդիկ դուրս են մնացել են ցածրից, որտեղ այնտեղ տեխնիկական պահանջների պատճառով սոցիալ բացակայության ծրագրերից հետ են թողել։ Սրանք նորից մենք լրացի շվարկելու ենք, որ մեկը առանց կտրոնի չմնա։ Բայց ասկերյան քաղաքը կոնկրետ հիմա գործընթաց է ընթանում տեղում ներկայանում բնակությունը։ Մտքագրում ենք ծրագրի հիմնականում քիչ հասկերան քաղաքում այդ բարձրից առաջանում, որ հա։ ծրագիրը չի ընդունում։ Կտրոնների տրամադրման գործընթացը կշարունակվի մինչև բոլոր բնակիչների կտրոն ձեռք բերելը, նշում է բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի վարիչ Գոհար Պողոսյանը։ Ադրբեջանի պատասխանատուները մեզանից բնակոմիտեից ստացել են կտրոնները հունվարի 18-ից եւ իրենք աշխումը կարող են կատարել ցանկացած ժամանակ մինչեւ փետրվարի 5-ը, այսինքն կտրոնների գործողության ժամկետը չի սպառվում, չի լրանում այդ ընթացքում եւ շրջանի պատասխանատուները երբ փոխանցել են թեկուզ դուք նշում եք որ որոշ համայնքներ այսօր են ստացել կտրոնները դա չի նշանակում որ ծրագրի ավարտը տրվելու է կամ կտրոնը ժամկետանց է դառնալու նշված դեպքերում համայնքները միջև բոլոր քաղաքացիները, բոլոր բնակիչները ԱՀ-յում չստանան նշված կտրոնները, ինքը չի կարող ծրագիրը փակվել, այսինքն նշված կտրոնների բաշխումից հետո միջև փետրվարի 5-ը յուրաքանչյուր տնտեսվարող սուբյեկտի խանութի մոտենալու դեպքում քաղաքացին կարողանալու է ձեր բերել։ Եվ դա չի նշանակում, որ 20-ին կտրոն չի տրամադրվելու կամ 20-ից հետո չի տրամադրվելու Պողոսյանի խոսքով, եթե համայնքի բնակիչները փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրներ են ունենում եւ առաջին անգամից չեն կարողանում ձեռք բերել այն, համայնքի ղեկավարների ներկայացրած ցուցակի համաձայն նորից ուղարկվում են։ Այսինքն քաղաքացու համար նորից ավելորդ տեղաշարժի խնդիր պետք չի, որպեսզի նա նորից դրա համար հասնի քաղաք Ստեփանագետ կամ հասնի շրջկենտրոն։ Այդ ամենը համայնքապետարանները լրացուցիչ ցանկերով կներկայացնեն շրջանի պատասխանատուններին։ Կտրոնները պետք է ձեռք բերել միայն անznագրով, բայց բնակիչների շրջանում դժգոհություն ու անհանգստություն է առաջացրել այն հարցը, թե ինչպես է կարգավորվելու այն մարդկանց խնդիրը, որոնք բացակայում են իրենց համայնքից կամ ինչ-ինչ պատճառով կտրոնների տրամադրման կետեր չեն կարողանում ներկայանալ, իսկ անձը հաստատող փաստաթուղթը իրենց հետ է։ Բնակարանային կոմիտեի ներկայացուցչի խոսքով բնակիչը տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված կտրոնը իր համայնքում չի ստանում, որովհետև սնվում է այնտեղ, որտեղ գտնվում գտնվում է։ Կտրոնները Ստեփանակերտում բաժանվում են 19, Մարտակերտում, Ասկերանում երկուական կետերով, իսկ Մարտունիում 3 համայնքներում արդեն մեկական։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։